حدیث هفتاد و دویم كان رسول الله صلی الله و وسلم احسن الناس وجها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیباترین و خوشچهرترین مردم بود پیغمبر ما و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زیباترین و بهترین روی داشت و چهرش بسیار خوب بود بهترین چهره از آدمیزاد چهره جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود این حدیث از کتاب صحیح بخاری